Darsimizning birinchisini ixlos asosi bilan boshlaganligimiz chunki asli inson o'zi Allohni yaratuvchi ekanligini yoyinki rizq beruvchi ekanligini yoyinki Allohga ibodat qilib va boshqa narsalarga ham ibodat qilishlik uchun yaratilgan emas. To'g'ri, Allohni yaratuvchi ekanligini bilish, Allohning rizq beruvchi zot ekanligini bilish bu iymonning asoslaridan. Lekin asosiy ma'mur bo'lgan narsa yagona Allohni o'ziga ibodatni qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Bu ixlosning ma'nosi edi. Biz tavsiya qilamizki, birinchi darsimizda hozir bo'lmagan kishilar bizning kelajak darslarimizning qisman tushunishmaydilar. Chunki biz ixlos asosiga ixlosni biz endi buncha mufassal suratda takrorlamaymiz. <clears throat> islomning asoslaridan bittasi yana uquvat va al-hubbu fillah qisqacha qilib aytganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله iymon asoslarining eng mustahkam asosi Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rishlikdir dedilar. Kishi iymonning lazzatidan bebahra bo'lib o'tadi hayotida agar Alloh uchun birovni yaxshi ko'rmasa va Alloh uchun birovni yomon ko'rmasa. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining islomiy jamiyatlarini Alloh tarafidan ma'mur bo'lgan shu jamiyatni qurishliklarida avvalgi e'lonlari o'zlarining kichkina bir jamiyatlarining ichida Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish asosini hammasidan ham avvalgisi, ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlik aqidasini, iymonning asosini barpo qiladi. Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlik bilan jamiyat ajraldi. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning ma'nosi nima edi? Alloh uchun yaxshi ko'rishlik aqida asosida birlashligidir. Bu iymonning avvalgi bosqichi edi. Shu bosqich bilan kishilar bo'linardi. <clears throat> Modomiki islomiy jamiyat pok jamiyat Alloh uchun yaxshi ko'rgan kishilardan tashkil topgan jamiyat bo'lmas ekan, ollohni madadi u jamiyatda bo'lmaydi. Allohning e'tiborida bu jamiyat bo'lmaydi. Demak, o'rmon qonuni hukm suradiki, kuchlisi kuchsizini yo'radi. Xuddi yirtqichlarning kuchlisi kuchsizini yeb tamomlayotgandek. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashablarni o'rtalardagi muhabbatni qurishlikka bu muhabbatni paydo bo'lishligini mizojiy masala demadilar. Ya'ni bu iymon masalasi dedilar. Dediler ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Ruhum kulüde bulgen zatki kasem içip eytemen ki jannatga iymon keltirmaguninglarcha kirmaysizlar dedilar. Ya'ni jannat iymon sifatiga ega bo'lmagan kishiga kirishlikka yo'l yo'q. Faqat u yerda iymonli kishi kiradi. Iymon sifati sizlarda paydo bo'lmaydi, hatto muhabbat sifati paydo bo'l muhabbatlashish. ya'ni Alloh yo'lidagi muhabbatlashish paydo bo'lmaguncha sizlarda iymon paydo bo'lmaydi dedilar. Iymonga qaytdilar. Va agar qilsanglar muhabbatlashadigan bir narsani sizlarga yo'llab qo'yaymi dedilar. Va javobini aytdilarki, salomni o'rtada fosh qilinglar. Ya'ni salom berishlikka emas, balki salomni fosh qilishlik. Salomni fosh qilishlik faqat bu salom berishlikni o'zi emas. Mu'minlar uchrashgan vaqtida ko'rishib, salomni o'zini birodariga salomatligini bo'lishligini e'lon qilish va Allohning rahmati bo'lishligini e'lon qilish va Allohning barakotini bo'lishligini e'lon qilish. Shun bilan uning tarafidan ham bu javobni bo'lishligi o'rtada qalbdagi bir adovatlarni yo'qligiga bir dalolat qiluvchi kalima bilan o'rtada muhabbat paydo bo'ladi muhabbat paydo bo'lgandan keyin iymon paydo bo'ladi iymon paydo bo'lgandan keyin jannatga dohil bo'lishlikka sabab bo'ladi alloh subhanahu va taolo bu muhabbatni nima asosda bo'lishligini va bu muhabbatlashish Alloh tarafidan bo'lgan ne'mat ekanligini va bu muhabbatlashish degan narsa aqida asosida bo'lgandagina ne'mat ekanligini bayon qilib alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va mo'minlarga لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم agar yer yuzini hammasini sarf qilganingizda o'rtalarini ulfat qilolmasdik dedilar Haqiqatda to'g'ri. Agar inson o'zidagi molini hammasini sarf qilib yurib, ulfat qilib qo'lga olaman birovni desa, ulfatlik bo'lmaganligini biz ozgina qisqa hayotimizda ham ko'rib turibmiz. Birovni yordam qilishlik, boshqa taovun sifatlari albatta muhabbatga sabab bo'ladi, lekin muhabbatning markazi bo'la olmaydi. Bir joyda yashash, bitta millat bo'lish, yoyinki bir o'rtadagi hadoyalarni bo'lishligi yoyinki muhtoj bo'lgan narsalarni berishlik bu asli bu muhabbatga sabab bo'lolmaydi alloh subhanahu va taolo tarafidan ne'mat bo'lgan agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh xitob qilyapti. Buni din dushmanlari ham eshitib olsinki din dushmanlari Muhammad alayhissalom oldilarida yig'ilgan moliyaviy narsa bilan o'zlariga qaratgan deganlar. agar moliyaviy narsa bilan o'ziga qaratib do'st bo'lishlik sarf bo'lganda bu hukumatdan ilgarigi hukumat sarf qildi tamomiy o'zini xalqiga bermasdan boshqa millatlarni qo'lga olishlik uchun ular hammasi kelajakda dushman bo'lib qoldi mana bu narsa moli davlat bilan insonlar o'rtasida bir komil muhabbat hosil bo'lmasligini o'zimiz ko'rib turibmiz mana qur'oni karimdagi agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda siz bu atrofingizga yiqilgan ashoblarni ulfat qila olmagan bo'ladingiz lekin Alloh islom aqidasi bilan ulfat qilib berdi aqida insonlarni birlashtirganda uni hech bir ajratib bo'lmaydigan bir robitaga aylanadi Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni ko'p joyda yod qildi. Vazkuru ni'matallohi alaykum iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allohning ne'matini yodinglarga olinglar. Dushman edinglar. O'rtanglarni ulfat qilib qo'ydi Alloh taolo. U Allohning ne'mati birodarlar, agar ulfatlik hosil bo'lmasa bu iqtisodiy boylik emas. Quraysh rihlatash shita'i was-sayf Bu ikkita rehlasi bor edi. Katta bir boylik bor edi. Katta daromad tushib turardi, lekin bun bilan o'rtalari ulfatamadi. Iqtisodiy tarafdan nihoyatda Quraysh katta boylikka ega edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularni dushman bo'lganligini zikr qilib, o'rtalarini ulfat qildi, Allohning ne'mati bilan bilan aka-uka do'stga aylandilar. Do'stlik haqiqiy Alloh yo'lidagi do'stlik insonni bu dunyodagina manfaati bo'lmaydi, balki oxiratda, ya'ni hech kim manfaat bera olmaydigan vaqtda oxiratda Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonning ota-onasi aka ukalari qarindoshlari unga yordam berolmay turgan vaqtda bu Alloh yo'lida do'st bo'lganlar bir-birlariga yordam bera oladi. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Halil qadrdon bo'lib ketgan do'stlar qiyomat kuni bir-birlariga dushman bo'lishadi, magar Alloh yo'lida do'st bo'lganlargina bundan mustasnodir. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar shu yerda ham do'stliklari davom etadi. Demak, dunyodagi hamkasabalik boshqa vositalar bilan bo'lgan do'stlik o'zi dunyoni oxirigacha bormaydi bu narsa har kim hayotini tajribasidan o'tadi lekin Alloh yo'lida bo'lgan do'stlik dunyoni o'zidan oxiratiki abadiy saodat kunigacha boradi qiyomatning eng dahshatli soatlarida ham bu do'stlik bo'ladi mana dunyodagi do'stliklar ba'zi nimasini misol qilsak boshqa musibat tushgan vaqtda oddiy musibat tushgan vaqtda tarqalib ketaveradi oxiratdagi musibat shunday qattiq musibatki shu musibat tushib turgan vaqtda ham Alloh yo'lida do'st bo'lgan odamlar hali dunyodagi qiyinchilik emas oxiratdagi misli ko'rilmagan do'stlik oxirchilikda ham bir-birlariga manfaat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 ortiq emas, magar taqvo bilan. Hammanglar odamga mansubsizlar, odam tuproqdan yaratilgan, ichinglarda Allohning huzurida mukarramiylar, taqvodorroqlar. Barobarlik fazilatda ham barobarlik va uqubatda ham barobarlik. Islom o'zining uqubatini boshqa bir boyga boshqacha, kambag'alga boshqacha, yo nasablikka, obro'likka boshqacha, yo obro'sizga boshqacha qilmaydi. hamma islomiy an'analarda ham barobarlik namoz hamma boylar avvalgi safga o'tsin degan gap yo'q haj hamma barobarlik boy kambag'al hokim mahkumni o'rtasida barobar qaraydi oq tanlik qora tanlik yo'q xuddi uqubatlarda ham barobar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaymulloh lav anna fatimata bint muhammad saraqat laqofatiyada. agar muhammad alayhissalomning qizi fotima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar uqubatda ham barobarlik chunki bu bog'lanayotgan narsa olloh yo'lida bog'lanuvchi bog'lovchi narsa olloh yo'lidagi aqida bog'lagan abu ubayda omir jarroh badr g'azotida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga dadasi iymon keltirmasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarafiga jang qilib turgan safda edi mushriklar safida edi jangda abu ubayda omir ibn jarroh dadalarining kallasini rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib keldi abu bakr roziyallohu anhuning o'g'li mushrik edi badr g'azotida iymon keltirmaganida mushriklar tarafidan yakkama yakka olishlikka chiqqan vaqtida abu bakr roziyallohu anhu men chiqaman dedilar abu rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar bizni foydalantirib turing dedilar siz shahid bo'lib ketib qolsangiz maslahatingizdan mahrum bo'lib qolamiz dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari asir bo'lib tushgan vaqtida amakilaridan boshqadan olinayotgan fidyani hammaga barobar fidya olishlikka maslahat bo'lgandan keyin fidyani ko'proq olinglar buni bu badavlatroq dedilar bog'lab turgan narsa aqida edi aqida uzilishlik bilan boshqa hamma aloqalar uzildi abu zarul g'iforiy avvalgi islomni qabul qilgan kishi Bilol Habashiyni haqorat qilib so'kkani yo'q. Bir voqeidek narsani aytdilar, lekin u voqeidek narsa haqiqat edi, lekin haqoratga sabab bo'ladigan narsa edi. Yabna dedilar. Ey qora xotinni o'g'li dedilar. Bilol Habashiy haqiqatda qora edilar, qora ayolning o'g'li edi. Lekin shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafassar tafassar dedilar. وليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح qora xotinni o'g'li men olib kelgan yo'lda dedilar oq xotinning o'g'li qora xotinning o'g'lidan afzal emas men olib kelgan yo'lda dedilar o'lchov noto'g'ri o'lchandi dedilar. Bu o'lchovlarni keraksiz o'lchov ekanligini bayon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu so'z birodarlar tarixda bo'lishi mumkin. Boshqa maslaklarda ham shunaqa so'z, yontiroq so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin bu so'z o'zining oz ko'rsat, shu vaqtni o'zida amalini ko'rsatdi. Abu Zar al-G'iforiydek o'xshatmadilar. Şey men birinchi musulmon bo'luvdim demadilar yoinki ulug'zodaman demadilar ana abu zar g'iforiy bu so'zdan ta'sirlandilarda va yuzlarini tuproqqa qo'ydilar bilol habashiyga qum ala dedilar tur o'rningdan yuzini oyog'ing bilan bos dedilar qasam ichdilarki ba'zi rivoyatlarda agar Bilol yuzimni bosmasa, boshimni ko'tarmayman. Bilol Habashiy majbur bo'ldilar bosishlikka. Ya'ni bu kirgan yo'l yo oldin kirgan afzalligi yoinki biror bir oqtanlik bo'lib afzalligi yoinki bir davlati bo'lib afzalligi bunaqa yo'lni olib kelmadi islom rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymonga avvalgi hadisimizda aytgandek muhabbatni shart qildilar. Mana bu hadis shariflarda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Birodari uchun yaxshi ko'rgan, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmaguncha iymoni bo'lmaydi dedilar. Demak, Alloh yo'lidagi birodariga o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlik bilan iymonlik bo'la oladi. hatto Alloh yo'lidagi do'stlarni 7 toifaning bittasi deb aytdilar. Allohning soyasida bo'ladigan qiyomatdagi dahshatli jazirama issiqda o'zidan chiqqan ter qulog'igacha uni g'arq qiladigan vaqtda Allohning soyasida bo'ladi. Soyadan boshqa narsaga muhtoj bo'lmay turgan vaqtda Allohning soyasida bo'ladi. Soya kimning soyasi? Allohning soyasi. Oddiy soya emas birodarlar. Alloh yo'lida do'stlashganlarga va'da qildilar. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida do'st bo'lganlarga hech kimga va'da qilmagan va'dani va'da qildi. ينسب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخوف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل من هؤلاء يا رسول الله فقال هم المتحابين هم المتحابون في الله تعالى Qiyomat kuni arshning atrofiga kursiylar qo'yida qo'yiladi ba'zi bir toifa kishilarga. Ularning yuzlari to'lin oydek bo'lib turadi. Odamlar qo'rqishadi, bular tashvishlanmay o'tirishadi. Odamlar titroqda, bular titrashmaydi. Bular Allohning do'stlariki, ularga xavf ham yo'q, g'amgin ham emas ular. Bular kim yo Rasululloh deb so'rashganlarda Alloh yo'lida do'stlashganlar dedilar. alloh subhana va taolo mana hadisi qudsiyda shu mazmun borki ba'zi payg'ambarlarga vahiy qildiki dunyoni do'st tutmasliging bu bilan dunyoda rohatlanib maza qilib yashading dunyoni do'st tutmaslik birodarlar o'ziga insonni rohat bu ham o'zingga bo'ldi bu qilayotgan ibodatlarimizni surishtirsak namoz o'qishligimiz jismimizga salomatlik bo'ladigan narsalarni iste'mol qilishligimizga zarar qiladigan narsalardan saqlanishligimizga sabab bo'ladi hamma ibodatlarni surishtirsangiz o'zimiz uchun manfaatdir dunyoni do'st tutmas degan o'zi mana dunyoni do'st tutib yurgan odamlar yaxshi biladi dunyoni do'st tutib yurib butun g'am g'ussada qolasiz bu dunyoni kimlarga farzandlarga topib berib butun ollohni buyrug'idan qolib topib berilganlik bilan farzandlardan ham yaxshilik ko'rmaysiz. Dunyoni do'st tutmaslik o'zi rohat o'zi. Bu dunyoni do'st tutmasliging bilan o'zing rohatlanib olding. Boshqa ibodatlarni manfaati o'zingga bo'ldi. Javonmardlik bilan odamlar maqtadi. Men uchun nima amal qilding deydi Alloh taolo. Shunda banda so'raydi ekanki, sen uchun bo'lgan amal nima edi? Meni haqqimni o'tadingmi? degan vaqtda meni do'stimni do'st tutish dushmanimni dushman tutish edi dedi mana bu men uchun bo'lgan amal va mening sendagi haqqim deydi alloh taolo xullas olloh yo'lida do'st bo'lgan kishilarga va'da qilingan va'dani mana boshqa hadislarda borki payg'ambarlar ham emas shahidlar ham emas ammo ularga berilgan bir toifa kishilar borki berilgan martabani payg'ambarlar ham shahidlar ham orzu qilishadi. Shunda so'radilarki, ashablar yo Rasululloh bizga aytib bering bu narsani. deganlarda ham humul mutahabbuna fillah val val mutajalisuna fillah val mutazawiruna fillah. Alloh yo'lida do'stlashganlar, Alloh yo'lida o'tirishganlar, Alloh yo'lida bir-birlarini ziyorat qilishganlar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonning halovatini tatishlikni uch narsaga bog'ladilar. Bittasi Alloh uchun yaxshi ko'rishlik. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار uch narsa borki agar bu uch narsa kimda topilsa iymon halomatini tatiydi alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyimliroq bo'lsa va birovni Alloh uchun yaxshi ko'rsa va Alloh taolo kufrdan qutqargandan keyin xuddi o'tga uloqtirilishligini qanchalik yomon ko'rgandaqa kufrga qaytishligini o'ylasa shunday yomon ko'radi shundagina iymon halovatini tatiydi bo'lmasam ro'barusida turgan asalni umrida tatimasdan qarab turib buni shirin deb eshitganman deb o'tirgan odamdek bo'lib o'tib ketaveradi har bir narsaning lazzati bor iymonning ham lazzat halovati bor mana bu halovati shu uchta sifatni egasigagina nasib bo'ladi birodarlik haqlari ikki qismga bo'linadi birinchisi umumiy haqlar ikkinchisi xususiy haqlar umumiy haqlar shuki, musulmon kishini agar Alloh Rabbim deb, islom mening dinim deb, Qur'on mening imomim, Muhammad alayhissalom mening yetakchi payg'ambarim deb tan olgan bo'lsa, biz shu kishilarga umumiy haqlarimizni o'tab yurishlikka biz majburmiz. Agar o'tamasak, musulmon birodarlarning haqqini o'tamagan bo'lamiz. Musulmonning musulmondagi haqlari nima? Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bu rivoyat qilib keltiradilarki, mana bu hadis sharif shunga javob bo'ladi. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Musulmonning musulmon ustidagi haqqi 6 Idza laqitahu fasallim alayh. Uchrab qolsang, salom bergin. ro'baro bo'lgan vaqtda salom berish bu musulmon odamning bizdagi haqqi seni bir shar'iy ziyoratga chaqirsa ijobat qilgin sendan nasihat xolislik talab qilsa xolis nasihat qilgin mabodo bir narsa haqida maslahat so'rasa shuni xolis gapirib berishlikni talab qilsa agarchi o'zimizni dushmanimiz haqida bo'lsa ham to'g'ri bir guvohlik berishlikka majburmiz bu umumiy haq birodarlar atsa ursa allohga hamd aytsa bunga javob qaytargan alhamdulillah desa yarhamukalloh deb javob berishlikka biznidagi haqqdir kasal bo'lsa ko'rgani borgin vafot topsa janozasiga borgin dedi. bu haqidir agar bir kishi janoza o'qilmasdan ko'milibmay qolsa shu shahardagi musulmonlar hammasi gunohkor bo'ladi bir qism odamlar borib shuni bajarib qo'yishsa shu hech shu gunoh hammadan soqit bo'ladi xususiy haqlar Bu endi bu yaqinroq birodarlarning bizda bir xususiy haqlari bo'ladi. Endi bu hozirgi aytgan haqlardan ko'ra balandroq martabaga chiqadi. Endi bir kishi ba'zi kishini Alloh haqida yaxshi ko'rib Alloh yo'lida yaxshi ko'rishligi mumkin. Shunda Bu haqlarning eng yuqorisi o'zining manfaatidan u birodarning manfaatini ortiq ko'rishlikdir. Mana bu birodarlikning xususiy haqlarining eng yuqorisidir. Bu ashobi kiromlarga nasib bo'lgan va ularga ergashgan kishilarga nasib bo'lgan ne'matdir. Alloh subhanahu va taolo ularning ashoblarni bir birlariga yordam berishdi bu unday dedi bunday qildi deb maqtamadi qur'oni karimda bitta so'z bilan o'zlari muhtoj bo'lib turib o'zgalarni manfaatini ko'zlashadi deb alloh taolo o'zini kalomida yod qildi bu narsani o'zgalarni manfaatini ko'zlashligi haqida biz ashoblarning qanchalik birovlarning manfaatini ko'zlab ish qilganliklarini bilishligimiz uchun ba'zi bir tarixiy hujjatlarga bir murojaat qilsak, shundagina biz bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ichida mana voqea Yarmuk g'azotida musulmonlarning bir toifasi jarohatlanishdi. ularni bir suv bilan suv ichirib qo'yishlik uchun bir kishi aylandi. Jarohatlanib yotganlar ichida Abi Jahl ya'ni eng katta harbiy qo'mondonlardan Ikrimat Abi Jahlning oldiga kelib suv ichirmoqchi bo'ldi. Shunda Ikrimat Abi Jahl Suhayl ibn Amrni ko'rdilar. Suhayl ibn Amrning jarohatlanib yotganligini ko'rdilar. Suvga qarab turganligini. Ikrimat ibn Jahl Suhaylga suvni olib borishlikka ishora qildi. Suhaylni oldiga suvni sug'oruvchi olib bordi. Suhayl shu davrning o'zida Xoris ibn Hishomga ishora qildi. Yonida jarohatlanib yotgan Xoris ibn Hishomga ishora qildi. Ya'ni suvni olib boring deyishlikka mador qolmagan soatda ishora bilan ko'rsatdi Xoris ibn Hishomning oldiga suv kelguncha Xoris ibn Hishom jon taslim qildi. Undan keyin Suhaylni oldiga qaytarib olib boray deb borsalar, Suhayl ham jon taslim qildi. Ikrimat ibn Abi Jahl oldiga borganlarda u kishi jon taslim qilib bo'lgan edi. Hammalari uchovlari shahid bo'lishgan edi. Shahid bo'layotgan ulug' soatda ham birodarlik haqqining eng ulug' sifatini qiyomatgacha bo'lgan birodarlikni da'vo qilganlarga namuna ko'rsatib ketgan edi. Mana bu qur'oni karimda abadiy bir tilovat qilinishlikka arziydigan ne'mat edi ya'ni o'zlarining zararlariga ish qilishadilar agarchi o'zlari muhtoj bo'lsa ham muhtojlik shu suvdan boshqa narsaga muhtoj emas edi shu suvga muhtoj edi shu suvdan boshqa narsa kerak emas edi faqat eng yagona ehtiyoji shu edi u ham hayot ketib qoladigan darajada yotgan vaqtida haqiqatda ham hayotdan judo bo'lishdi. Shu yerda men bir narsani shu darsimizda eslatmoqchiman. Hozir hammamizni qalbimizda Alloh uchun yaxshi ko'rishga bo'lgan muhabbat qo'zg'aldi deb bilaman. Demak, bu martaba eng katta martaba. Bu Alloh tarafidan juda katta ne'mat. Bunga har bir kishi nasib bo'lmas ekan. olloh yo'lida muhabbatlashlik hamma odam bilan muhabbatlashlik shavq paydo bo'ldi deb aytsam xato bo'lmasa kerak chunki buni mukofotlar eshitganda va shusiz insonda iymon sifati mujassam bo'lib komil bo'lmasligini eshitganimizdan keyin lekin bu narsaning biz ba'zi bir bir tarafdan Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman desa, ikkinchi tarafdan ham Alloh uchun yaxshi ko'raman degan so'z bo'ladimi? Yo'qmi? Bir. Ikkinchidan, ikkinchi tarafdan aytilsa, buning shartlari bormi? Yoki shu so'z bilan payg'ambarlar, shahidlar xalos qiladigan martabani egallaymiz. Buning uchun men bunga javobdan shunday bir voqeadan janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davridagi sahobalarning ba'zilari o'rtalarida bo'lgan narsani misol qilib qo'yaman undan keyin olloh uchun do'st bo'lishlikning ma'nosi nima ekanligini tushunishlik o'zinglarga havola bir kishi abu hurayra roziyallohu anhuni oldiga keldilar aytdilarki قال أعرفني قال ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال فاذهب عني men siz bilan Alloh yo'lida birodar bo'lmoqchiman dedim. Abu Hurayra radhiyallohu anhuni oldiga bir kishi keldilarda, Alloh yo'lida siz bilan birodar bo'lmoqchiman. aytdilarki birodarlik haqqi nima ekanligini bilasanmi dedilar menga tanitib bildiring shuni birodarlik haqqi nima ekanligini bildiring dedilar aytdilarki men bilan birodar bo'lishing bilan o'zingni dinaru dirham ya'ni molu davlatingga mendan ko'ra haqli bo'lmaysan dedilar men bilan olloh yo'lida do'st bo'lishliging uchun shu soatdan boshlab molu davlatingga mendan ko'ra haqqing mendan ko'ra haqli bo'lmaysan meni haqqim bo'ladi ko'proq sendan ko'ra deydi men bu manzilga hali chiqmabman dedi bu manzilga tushmabman dedi bo'lmasam shu manzilga chiqqaningda meni oldimga do'stlashgani keldi Abu Sulaymon ad-Daroniy aytgan ekanlarki, inni la ulqimu al-luqmata akhan min ikhwani فأجد طعمها في حلقي Alloh yo'lidagi do'stlari haqida shunday degan ekan. Meni shunday do'stlarim borki, shu luqmani ovqatni unga olib borib beraman, unga yediramanda, uning lazzatini tomog'imda topaman degan uning lazzatlanganligini ko'rib men lazzatlanaman uni ochligini qondirib men rohatlanaman masruf bu kishi katta kishilardan katta miqdorda qarz bo'lib qolgan ekanlar haysana ismli zot bilan olloh yo'lida birodar ekanlar u kishining ham qarzi bor ekan فذهب مسروق فقضى بين حيثمة وهو لا يعلم وذهب حيثمة خطب بين مسروق وهو لا يعلم masruf o'zlarining katta qarzlari bo'lib turib haysamaning qarzdorligini bilib haysamani qarzini o'tab qo'ygan ekanlar haysama bilmagan holatda kimdan qarz bo'lganligini bilib qarzlarni o'tab qo'yib hayfsanlanib qarzlarni o'taganlar o'zlarini katta qarzlari bo'lib turibdi hayfsana ham o'zini qarzi bo'lib turib masrufning katta qarzi bor oldin shuni o'tay deb bu masruf bilmagan holatda u kishini qarzini o'tab qo'ygan keyin ikkovlari qarzlarni o'tashlik uchun egasiga vaqti pullarni topib borganlarda qarzni haysama aytgan ekanlarki haytama qarzdor bo'lgan odam aytgan ekanlarki masruh menga o'tab qo'yadi yu masruh qarzdor bo'lgan odam sizni qarzingizni haytama o'tab qo'ygandi degan ekanlar hasan basriy aytgan ekanlarki yoki imom hasan roziyallohu anhu إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة bizni ahillarimizdan oilalarimizdan farzandlarimizdan birodarlarimiz bizga suyumliroq degan ekan chunki ahlimiz bizni dunyo bilan yoqtiradi ko'z oldiga kelganda ahlingizni ko'z oldida siz bir tiriklik rizqlarni qo'lidan keyin mayda chuyda olib keladigan shaxs bo'lib tasavvurlanadi farzandlaringiz yosh bo'lsa harf boshqa narsalarni olib keladigan shaxs deb sanaydi yoyinki sizga bir liboslar shunaqa olib beradigandek yob qiladi ammo birodarlarimiz oxiratni bilan bizni yob qiladi bu birodarim oxiratda menga satadi deydi Alloh yo'lida do'st bo'linganlik bilan bog'langanlik uchun mana bu tarafdan bizni yob qiladi hadislarning ma'nosini shunda tushunamizki afzalul a'mal degan so'zni agar bir Alloh yo'lida bir muhabbatlashishlik nasib bo'lsa, amallarning eng afzali ekanligini shunda bilamiz birodarlar Biz chunki o'rtadagi asl muhabbat yo'q, bo'lsa ham boshqa bir sabablar bilan muhabbat, bu sabab yo'qolishligi bilan o'rtadagi muhabbat ham tamom bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan mana bu kishining allohu alam chevaralari zaynul obidin bu kishi masjidga chiqqanlarida ya'ni birodarlik muhabbati bilan hayot kesilgan ba'zi kishilar bir kishi so'kkan ekanlar xizmatkorlar u atrofidagi kishilar urmoqchi bo'lib odor bermoqchi bo'lishganda zaynul obidin qaytargan ekanlar ularni keyin qo'linglarni tiyinglar shu odamga qarab ey odam ha ana sen aytgandan ko'ra men yomonroq odamman hozir seni bunday bunday deb meni so'kding lekin men sen aytgandan ko'ra boshqa yomon sifatlarim ham bor agar seni hojating bo'lsa shularni aytib beraman shu bilan bilib olasan kishi hijolat bo'lib hayo qildi zaynul obidin liboslarini yechib bergan ekanlar va ming tangaga ming tanga muruvvat ham qilgan ekanlar u kishi ketib aytgan ekanlarki ketyotib ashhadu anna hada shabba valadu rasulilloh sollallohu alayhi vasallam shu yigit rasulullohni avlodi ekan ya'ni haqiqatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zini fe'llarini qildi degan sahobalar bu kishi keyingi tobiinlardan allohu alam ويتصدق بها كلها حتى قالوا إنه لم تجب عليه زكاة قط ليس بن سعد juda bir yilda katta g'alla oladigan kishi ekanlar hattoki yetmish ming dinordan ortib ketar ekan daromadlari yillik daromadlari bu dinor juda katta pul tarixda ham shunday bo'lgan hozir ham juda katta pul vallohu alam bir dinor hozirgi sherni puliga o'n ming so'mga to'g'ri keladi shuni tamomiy sadaqa qilib berar ekanlar hattoki gapiriladiki shuncha bir yilda katta davlat topgan kishiga zakot vojib bo'lib yashamagan ekanlar zakot vojib bo'lmagan ekan ya'ni to'planmagan ekanda mollari واشتروا مرة دارا بيعت بالمزاد mazod degan joyda sotilgan bir uyni sotib olgan ekanlar فذهب وكيله يتسلمها فوجد فيها أيتاما وأطفالا صغارا vakillari shu uyni sotib olingan uyni qabul qilib olishlik uchun borsalar yetim va kichkina go'dak bolalar turgan ekan ollohni vosita qilib aytishdilarki biz yetim shu kichkinamiz bizga chiqadigan joyimiz yo'q shu uyni bizga vaqtincha bo'lsa ham qo'yib ketsangiz deyishdi فلما بلغ ذلك الليث أرسل إليهم أن الدار لكم ومعها ما يصلحكم كل يوم ليث بن سعد bu xabar yetib kelganda odam jo'natgan ekanlarki uy sizlarga va har kuni sizlarga yetarli narsa borib turadi degan Alloh yo'lida birodar bo'lishlik uchun marhamat qilinadigan narsa katta zotga borishligi shart emas, birodarlar. Yetim kichkina bolalarga ular bir uyni berilishligini bilmaydi. Nima bu, nima marhamat qildi buni bilmaydi. Shunchalik shu yerda turganligini biladi xolos. Alloh uchun bir odam bermoqchi bo'lganda uni gapiradigan, shuhrat chiqadigan bunaqa joylar bo'lishi shart. Abdulloh ibn Muborak mana eng katta muhaddis imomlardan juda sadaqotli kishi ekanlar. Bu kishining sadaqotlari yilda 100 ming dinordan oshib ketar ekan. Bir yilda bergan sadaqotlari. Bir bor hajga ashablari bilan chiqdilar. Ba'zi viloyatdan o'tib ketganlarda bir qush shunda bu kishini ko'zlari oldida bir qush o'ldi. Shuni o'lgan qush yo'lda turganligida bir axlat bor joyga tashlab kelishlikka buyurdilar. ashoblarning bu kishi ashoblarni oldiga o'tkazib o'zi orqada ketdilar keyin o'zlari qolib shu qushni qayerga tashladi ekan haqiqatda bir chetga tashladimi yo'qmi deb ya'ni yo'ldagi musulmonlarga ozor beradigan narsadan bu narsani chetlatishlik bu iymondan shuni haqiqatda chetga tashladimi yo'qmi deb shuni tekshirish uchun orqada qoldilar qarasalar shu axlat bor joyga tashlaganda bir qiz shu yaqinroq bir uydan chiqib shu o'lgan qushni oldi shunda shu qizdan abdulloh ibn muborak alloh rozi bo'lsin juda katta kishilar u qizdan so'radiki nima uchun bu kishi o'lgan qushni olding dedi aytdiki o'zi va ukasining kambag'al ekanligini shu o'lgan qushni go'shtini yeyishga majbur ekanligini birov bilmasligan hech kim bularni ahvollarini bilmasligini aytdilar shunda abdulloh ibn muborak yuklarni hammasini olib kelishlikka buyurdilar hajga ketayotgan vaqtida bir necha kishilar bilan vakillariga aytdilarki qancha nafaqa bor dedilar ming dinor nafaqamiz bor dedilar عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى مر وأعطها الباقي فهذا أفضل من حجنا في هذا العام ثم رجع فلم يحج aytdilarki yigirma dinorni sanab olib qol dedilar ming dinordan yigirma dinorni sanab olgin uyimizni marvaga qaytib ketishga bizga yetadi shu dedilar qolganini mana shularga bergin bu yilgi hajjimizdan bu afzal dedilarda qaytib haj qiladilar ashoblarni ba'zilaridagi bo'lgan voqealarni agar zikr qilsak, inson bir xayolda kelyaptimikin bu narsalar deb o'ylaydi. Umar roziyallohu anhu davrida odamlarga qahatchilik yetdi. Shomdan kelayotgan karvon mingta tuyalik karvon kelayotgan Mingta tuya birodarlar. Bunda turli taomlar va turli liboslar edi. Hammasi Usmon radhiyallohu anhu'nikidan. Savdogarlar u kishi sotolmaydigan narsa emas edi. Karvonning kelishiga savdogarlar chiqqan edi. Shu karvonni o'zlariga sotishlikni hamma salom qarosh qilib xaridorlar to'lib turgan edi. Ularga aytdilarki, usmon roziyallohu anhu kam tu'atuni ribhan qancha foyda berasizlar menga dedi qalu khamsatun fil mi'a 100 dan 5 beramiz ya'ni 100 so'mlik narsaga 5 so'm ortiq beramiz bu katta foyda bu hozirgi biz zamonamizga bu narsalar bunday bo'lib qolmagan musulmonlar o'rtasida tekshirib bo'lsa bu katta foyda hisoblanadi 1000 ta tuyadagi 100 birodarlar Qala inni wajadtu man yu'tini akthar.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 berganga yetti yuz barobar va undan ko'p berishlikni va'da qilyapti men mana shuni shunday beradigan zotni topdim dedi أن القافلة وما فيها من بر ودقيق وزيت وسمن وثياب قد وهبتها لفقراء المدينة وإنها صدقة على المسلمين sizlarni guvoh qilib aytamanki savdogarlar jamoasi korvon va korvondagi bug'doy un yog' va sariyog' va liboslar hammasi madinaning kambag'allariga berdim shuni dedilar tuyayu hamma bilan berib yubordilar hokim mustadraklar rivoyat qilib keltiradilarki muoviya roziyallohu anhu sakson ming dirhamni oysha roziyallohu anhoga jo'natdilar oysha roziyallohu anho ro'za tutgan ekanlar shu kunda nafr ro'za ustlarida eski bir libos turgan shu molni shu soatda kambag'al miskinlarga taqsim qilib yuborgan ekanlar biror bir tanga olib qolmagan ekanlar ya'ni sakson ming tangadan birodarlar ro'za tutgan ayol ustida eski libosi bor xodimalar aytgan ekanlarki bir tanga olib qolmadingizda iftorga bir tangaga go'sht sotib kelib iftorga tayyorlaganlik ko'rardim dedilar esimga qilardim dedilar ya'ni o'zining shunday muhtojlik holatida fuqaro miskinlarni ko'rib o'zi esidan chiqib qolish darajasiga chiqishganlar ashoblar va ularga ergashganlar iymon lazzatini tatishganlar va bu lazzatdaqa lazzatni hayotda hech yerda ko'rishmaganlar xuddi biz iymon lazzatidan boshqa hamma lazzatni tatib chiqqanimizdek iymon lazzatini tatishganlardan keyin boshqa lazzatni esdan chiqarishganlar boshqa lazzatlar ularga bir lazzat deydigan lug'at iste'mol qilinadigan bo'lmay qolgan shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo ularga madad bergan shuning uchun ham bizlarda shunday narsa bo'lmaganligi uchun alloh subhanahu va taolo bizlarga madad bermadi va bermaydi ham shuni bilib qo'ymoqligimiz magar Allohning mashiati bizlarni o'rtamizda ham shunday amal qiladigan kishilar vujudga kelgandagina Alloh subhanahu va taolo mana bu ne'matini bizga beradi. Bu darsimizni yana birodarlar bir infioliy bir ta'sirlanishlik uchun bo'layotgan so'z deb eshitib qolmasliklarini do'st Bir bir ta'sirlanib lazzatlanib ketaveradigan narsa bo'lib qolmasin bu narsa bu biz ham yana takror shu hadisni o'qiymiz لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و... ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم mana shu hadis sharif iymon sifatiga ega bo'lmaguninglarcha jannatga kirmaysizlar muhabbatlashmaguninglarcha iymon sifatiga ega bo'lmaysizlar agar o'rtanglarda salomni fosh qilsanglar ya'ni bir biringlarga halokat bo'lsin demasdan ollohni rahmati salomatligi va barakoti bo'lsin deydigan darajada qalbinglardan shunday fosh qilib o'rtanglarda salomni fosh qilar ekansizlar shunda o'rtanglarda muhabbat hosil bo'ladi dedilar alloh subhanahu va taolo hammamizga Alloh yo'lida muhabbatni nasib qilganga o'xshagan darsimizda avvalda aytib o'tdik Alloh yo'lida yomon ko'rishlikni ham nasib qilsin modomiki Alloh yo'lida birovni yomon ko'rmas ekansiz Alloh yo'lida muhabbat hosil bo'lmaydi birodarlar al iman al hubbu fillah val bughdu fillah iymon asoslarining eng mustahkami Alloh yo'lida yaxshi ko'rish va Alloh yo'lida yomon ko'rishlikdir. Mana ashablarning qanchalik Alloh yo'lida rasulini yaxshi ko'rishdilar. So'zimni oxirgi misol bilan tugataman. Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubay sahobai ikromlarning ulug'idan Abdulloh ibn Ubay munofiqlarning kattasi dadasi. O'g'il ulug' sahoba, ota eng katta munofiq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llari zohirga edi Zohirga kifoyalanib muomala qilardilar. Lekin Abdulloh ibn Ubay agar Madinaga qaytsak, aziz xorni chiqaradi dedi. Aziz deb o'zini aytdi, xor deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bu xabar o'g'ilga yetib keldi abdulloh abdulloh ibn ubay ya'ni abdulloh ibn ubayning o'g'li ulug' sahoba abdullohga yetib keldi madinaga borib rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirdilar dadi shunday deyapti ekan dedilar to'g'ri aytibdi dadam dedi siz azizsiz u qor dedi aziz qorni chiqaradi dedi madinaning darvozasiga borib shamshirini chiqardida madinaning darvozasini oldida turdi dadasi kelgan vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izn kelmaguncha kirmaysan sen xorsan rasululloh aziz dedi shunda dod faryod qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga abdulloh keldilarda roziyallohu anhu Madinada mendan ko'ra otasiga yaxshilik oladigan odam yo'q dedilar. Otasiga farmonbardor bo'lgan mendan ko'ra yaxshi farzand yo'q dedilar. Ya'ni biror bir sabab bilan yomon ko'rmaganlar. Muruvvatim to'xtamay bo'ladi dedilar. Lekin agar Alloh rasulini rozi qilsa, men hozir qatl qilaman. Shunda yo'q, dadingga yaxshilik qil dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib shikoyat qildiki meni o'g'lim madinaga kirishlikka yo'l bermayapti deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam odam jo'natdilarki izn berib ruxsat beringlar kirsin dedilar rasulullohni buyruqlari kelganda demak endi kir dedilar ya'ni olloh yo'lida yaxshi ko'rish olloh yo'lida yomon ko'rish ashoblarning shunday martabaga olib chiqa olgan bu narsa biz Alloh yo'lida yaxshi ko'raman degan odamlarga haligi so'zimizda aytamizki, bizning bir-birimizda shunday muhabbatlarga ishqiboz bo'lgan kishilarga yana takror aytamizki, moli davlatiga haqdorroq bo'lishligini bitta shartini mana aytib qo'yilgan. Xususan hozirgi davrda shu shartni o'tagan odamni qo'ldan hamma yaxshilik keladi deb aytishga xato qilamiz. lekin moli davlatini hammasi mana birodar moli davlatimni hammasi deb ko'rsatishlikdan ko'ra meni fikrimcha hozirgi davrda yuragini kesib ochib yuragini ko'rsatish osonroq bo'lsa kerak shuning uchun avval olloh yo'lida do'stlashaman degan kishilar bir shu shartni ham o'ylab qo'yishsinlar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى hammamizga olloh yo'lida muhabbatlashishlikni nasib qilsin olloh yo'lida yomon ko'rishlikni nasib qilsin bizlarga ham alloh subhanahu va taolo shu ne'matni bersin bu nurdan bo'lgan taxtda o'tirish yuzlarning to'lin oydek bo'lib qiyomatda qo'rqmasdan odamlar qo'rqib turganda qo'rqmay o'tirish odamlar iztirobda turganda iztirobsiz turishlik bu oson ish emas birodarlar payg'ambarlar shahidlar havas qiladigan manzilda o'tirishlikka haqiqatda Alloh yo'lida do'stlashganlar arziydi agar buni taqqoslasak agar bir kishiga shu ne'mat nasib bo'lsa boshqa ne'matlarning yo'qolishligi zarar qilmaydi unga agar boshqa ne'matlar nasib bo'lib bu ne'mat nasib bo'lmasa birodarlar u uncha ko'p ne'matim bor deb faxrlanmay qo'ysa ham bo'laveradi alloh subhana taolo hammamizga shu ne'matini mahrum qilmasin mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot aytdilarki ikkita ikkita aka uka bo'linglar men olloh yo'lida meni yaxshi ko'rgan birodarim ali ibn abi tolib deb qo'llaridan yiqilib tushib ketdilar shunchalik mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bu narsani shunday nima qildilar hammamizga ham alloh taolo shunaqa ne'matini nasib qilsin yana takror aytaman bu darsimiz avvalgi darsimizga bog'lanadi ixlos va muhabbat mana bundan keyin biz darslarimizni mavzularini tushunib olamiz chunki biz bu narsani takror qilmaymiz shuni